Dico amicum tuum venire. Dico amicum tuum venisse. Recordor me aec vidisse. Ad esse Romanos nuntiatur. Poetae Herculem boves Gerionis regis abegisse memorant. Traditum est omerum cae cum fuisse. Gaudeo id te mi suadere, quod ego, iam sponte, feceram. Necesse est in rebus contraris duabus alterum verum esse, alterum falsum. Negat Epicurus iucunde posse vivi, nisi cum virtute vivatur.